Hi everyone! Nandito ako ngayon sa Chicago at day 3 na namin. Ito, kakawin lang namin sa hotel. Nag-shopping kami. Tapos binigyan ako ni Jovit ng ano, ng Wayfair na color red. Bait niya. Binigyan niya akong Wayfair na color red. Ito ako ngayon sa hotel room. At maglalaba ako mamaya ng konti. Bakit yung hotel namin? Ayun. Yan. Yun ang hotel room namin. Kamusta kayo dyan? bukas na yung concert namin, pray for us. Yun.